Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում լաբորատոր հետազոտությունները բժշկության մեջ։ Բժշկության բնագավառում օրեցօր զարգանում են լաբորատոր հետազոտությունները, քանի որ լաբորատոր հետազոտությունները հանդիսանում են պացիենտի վիճակը գնահատող ամենաճիշտ գործոնը բժշկության մեջ։ Ներկա ժամանակներում բժշկական կենտրոններում արկա են բոլոր պայմանները որակյալ լաբորատոր հետազոտության եւ հնարավոր կար ժամանակում բարձր ճշգրտության պատասխաններ ստանալու համար։ Աշխարհի առաջատար բժշկական կենտրոններում պրոֆեսիոնալ մակարդակով իրականացվում են բազմաթիվ լաբորատոր հետազոտություններ հաստատություններ։ Շատ կարևոր պայման է նաև այն, որպեսզի լաբորատորիայում աշխատեն բարձր որակավորում ունեցող փորձառու մասնագետներ։ Բարգամներ այսօր մենք Մարտոնու շրջանային բուժմիավորում Փակբաժնի տիրական ընկերության լաբորատորիայի վարիչ Նունե Օհանյանի օգնությամբ կպատմենք թե ինչ վիճակում է գտնվում նշված լաբորատորիան, ինչ հետազոտություններ են կատարում եւ այլն։ Նշեմ նաեւ, որ Նունե Օհանյանը մասնագիտություն է ստացել Հայաստանի Հանրապետությունում, ունի աշխատանքային մեծ փորձ։ Լաբորատորիայում արդեն աշխատում եմ մոտ 21 տարի, սիրում եմ աշխատանքս։ Մեր լաբորատորիան այսօրվա դրությամբ սպասարկում է ամբողջ շրջանի ամբուլատոր հիվանդներին եւ ստացիոնար բաժանմունքի հիվանդներին։ Տարիքային սահմանափակում չկա, որովհետեւ մենք սպասարկում ենք եւ երեխաներին, եւ մանկաբարձ գինեկոլոգիական հիվանդներին, եւ մեծահասակներին, ինչպես նաեւ նախազորակոչկան եւ զորակոչկային տարիքի մեր բոլոր ապագա զինվորների։ Դրա հետ մեկտեղ նաեւ ստացիոնար բարգած մեր բոլոր հիվանդներին։ Լաբորատորիան 20 տարի աշխատելու ժամանակ մեծ առաջխաղացում կանգնեցել, որովհետև մեր լաբորատորիան պատերազմից հետո գտնում էր փակ վիճակում, աշխատողները բոլոր ով աշխատում էին ժամանակ տեղափոխվել էր հոսպիտալ, եւ գտում էր հիվանդանոց առանց լաբորատորիայի։ Համասարան ավարտելուց հետո ստանցել եմ այս աշխատանքը։ Որտեղ եք ավարտել։ Ավարտել եմ Երևանի մշկական ուսումնարանը շրջանային կարմիր դիպլոմով, հետո մեր Արցախի պետական համասարանի քիմիա եւ կենսաբանության բաժինը, իսկ 4 տարի հետո արդեն սովորել եմ Երևանի Մխտար Հերացու անվան պետական բժշկական համասարանի լաբորատոր կլինիկական ախտորոշման արդյունատուրայի բաժինը։ Տիկին ունե լաբորատոր որ հետազոտությունները ասում են, որ բժշկության սերուցքն է, հիմքն է։ Համաձայն եք։ Համաձայնման պայման, որովհետև ես այս 20 տարվա իմ աշխատանքի ժամանակ զգացել եմ, որ հիվանդության ընթացքն էլ է փոխվել, կլինիկան էլ է փոխվել։ Օրինակ, եթե մենք առաջ ասում ենք, որ շաքարային դիաբետով հիվանդները ունենում են շատակերություն, շատ խմելու հատկություններ, բայց այսօր հիվանդները ներկայանում են երբեմն հիվանդը չունի այդ կլինիկական պատկերը։ Հենց պատահական հետազոտության ժամանակ Այսինքն ինչով է դա պայմանավորված, ինչու է այդպես ձեր հետազոտություններից հետո ճշտում եք որ ինչ հիվանդության ընթացքն էլ է փոխվել կլինի կամ լրիվ փոխվել է եւ պատահական իրանք հենց իրենց հետազոտության ընթացքում զգում են որ շաքար ունեն բացի դրանից էլ երբեմն մեր տվյալ հետազոտության հիման վրա բժիշկը կարողանում է կողմնորոշվել հիվանդի վիճակը սրանում է, վատանում է եւ վերտվյաց հետազոտության հետևանքով են երբեմն զգում է, որ հիվանդը արդեն գնում է դեպի լավացման։ Ինչ խմ խմբով եք աշխատում, ինչ մասնագետնորով եք այստեղ աշխատում։ Լաբորատորիայում ես ուրվադրությամբ աշխատում եմ մեկ բժիշկ եւ երկու լաբորանտներ։ Դուք եւ երկու լաբորանտներ երիտասարդ աղջիկներ են։ Մեկը երիտասարդ է, մեկն էլ միջին տարիքի։ Դուք վերահսկում եք նրանց աշխատանքը բնականաբար։ Պայման Հիմնականում տիկին ունե ինչ հետազոտություններ եք այստեղ կատարում։ Այսօրվա դրությամբ էլի բազմապրոֆիլ կարելի ասա, որովհետև կատարում ենք եւ կլինիկական արյան մեզի կանանցի քսուկի կրանքի կլինիկական հետազոտություններ, կատարում ենք նաեւ բիոքիմիական հետազոտություններ, կատարում ենք միկրոռեակցիայի անալիզը, արյան խմբերի որոշումը, Այն սկզբնական, ինչու չեն նաև կարևոր այն հետազոտությունները, որոնք տվյալ պահին անհրաժեշտ են հիվանդներին։ Այսինքն ցանկացած այցելու մարտունի կարող է ձեզնից իմանալ թե ինչպես է մարտունեցիների առողջական վիճակը։ Կարծեմ ոչ թե միամարտունեցիների, այլ նաև ամբողջ Ղարաբաղում այս շրջանում վիճակը Ձեր շրջանում ինչպես է, ինչ հիվանդություններով են հիմնականում տարապում։ Հիմնականում այսօրվա դրության մեծ դեր է կատարում էնդոկրինոլոգիական խանգարումները, հատկապես շաքարային դիաբետով հիվանդները։ Շատ են անպայման։ Օրինակ 20 տարի առաջ ես որ աշխատանքի եմ ընդունվել, ինձ ունեի ընդամենը 4-5 հիվանդ։ Այսօր այսօր հարյուրավորների է հասնում։ Երկրորդ տեղը գրավում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններն, հիպերտոնիկ հիվանդությունները։ Սեզոնային բնույթ կրող հիվանդությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Դա էլ է փոխվել։ Օրինակ, թեկուս մի քանի տարի առաջ սեզոնային հիվանդություններից մենք ունենք հեպատիտ A-ի սրացումը, հատկապես գառնան ու աշնանը։ Մաչկրից ինչու դրանք լրի վերացվել է։ Մենք հազվադեպ Այսքան տարվա ընթացքում, մոտ 10 տարվա ընթացքում մեկ դեպք ենք ունեցել հեպատիտ A-ի հետ ավելի շատ կապված։ Կարծես թե վերացվել է Ղարաբաղի լեզվով ասած տղնացավը։ Չկա, բայց օրինակ նոր աշխատանքի ընդունման ժամանակահատվածում շատ-շատ ար, հատկապես գառնան ու աշնան ժամանակահատվածում։ Սեզոնային հիմնականում գրիպի հետ կապված ինֆեկցիան սրացումները, հատկապես այս աշնան հետ սկսված գյուղերը, համայնքները, Մարտոնու շրջանի համայնքի բնակիչները ինչպես են լաբորատոր հետազոտություններ ստանում ձեզ մոտ։ Կարելի ասած հավասար ինչ որ մարտունեցիներ։ Դեռ մի բան էլ ավելի, որովհետև եթե կապված աշխատանքի հետ հաշվենք, թե այսօր մեր աշխատանքը չափազանց շատ է, մեր մարտունեցիներ մենք կարողանում ենք ասել, որ գգակ վաղը, օրինակ հետազոտության, իսկ գյուղարանքների հիվանդների մենք անպայման սպասարկում ենք առաջնահերթ մարտունեց ազատ կարող ենք ասել գնա վաղը գգաս, իսկ գյուղարանքի իրենց ռեժիմով եք առաջնորդվում։ Ինչ անենք Մի կերպ հիվանդը կարմիր շուկայից հասել է Մարտունի։ Դա եղանակային պայմանների հետ էր կապված, ձյան հետ կապված, թեկուզ ամռան շոքին, անձրևի հետ կապված, թեկուզ նորմալ։ Մենք է, եթե գնում ենք Ստեփանակերտ, օրինակ մի որևէ բժշկի մոտ, վերցնում ենք, ինչ վիճակ կլին, եթե մենք ասեն գնան վաղը արի։ Նույնը մեր առաջնահերթությունը տալիս են գյուղարանքից եկած, որտեղ գյուղարանքից հիմնականում գալիս են հղիները, չեն կարող ասել գնա վաղը կգաս։ Գալիս են տակություն տվող երեխաները, չեն չեն կարա ասե գնա վաղակը գաս գալիս են տարեց մարդիկ հիմնականում հավասար եւ դիգին ունե վճարովի են այս հետազոտությունները մեզ մոտ վճարովի չէ բոլոր հետազոտություններ կատարվում է անվճար բոլոր տարիքային հետ կապված Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակցուհին Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակբաժնետ իրական ընկերության լաբորատորիայի վարիչ Նոնե Օհանյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես ճիշտ խմել վիտամինները։ Եթե դուք ընդունում եք պատրաստի վիտամինային կոմպլեքսներ, ապա ճիշտ կլինի, եթե բարբերաբար փոխեք նրանց, քանի որ յուրաքանչյուր տեսակի բաղադրությունը եւ բաղադրիչների քանակը տարբեր են։ Այս կամ այն տեսակն ընտրելիս ուշադիր կարդացեք պիտակի վրա գրված բաղադրությունը։ Վիտամիններով հարուստ մթերքներում կամ վիտամինային կոմպլեքսներում վիտամինների քանակը նշված պետք է լինի բացարձակ արժեքներով կամ տոկոսներով եւ պետք է նշված լինի օրվա չափաբաժինը։ Ուշադրության արժանի վիտամինային կոմպլեքս կոմպլեքսների յուրաքանչյուր հավում, դեղապատիճում կամ մեկ բաժակ հեղուկում վիտամինների քանակը պետք է լինի օրվա չափաբաժնի առնվազն 20-ից 30%-ը, իսկ լավագույն տարբերակը օրվա չափաբաժնի 50-ից 100%-ը։ Յուրաքանչյուր խմբի ընդունումից հետո խորհուրդ եք տալիս 2-ից 4 շաբաթ դադար տալ Վիտամինները խմում են ոչ միայն բուժման, այլ նաև հիվանդությունները կանխելու համար։ Առողջ մարդու եւ հիվանդի օրեկան չափաբաժինները խիստ տարբերվում են։ Այստեղ նույնպես ինքնաբուժումը չի խորախուսվում, քանի որ տարբեր հիվանդությունների համար պետք է ընտրել վիտամինների համապատասխան կոմպլեքսը։ Անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Դարիկով Ոսկանյանն ու Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։